Sebas Kristi, egunon. Egunon. Joan den astelenean izan zinuten eh, itzordua Pirineo Atlantikoko prefetarekin, Erik Spitzekin, zuek galde azinuten uh, eh, itzordu hori. Noko sartzen zuen uh, eh, lenik aldaren delegazioa, eta nor zinuten parean? Orduan, bai, itzordu hori galdegin ginoen joan den maiatzaren emezortzian, alokatze kontratu iruzukan akamparekoa egin ginoelarik baionako zu prefetaren aintzinean, eta itzorduan aldatik, eh, ba ginen eh, Marika Perro eta Lajazaje, Txetxetxeberri eta ni, lau, lau pertsona ginen, lau Eta parean? Eta, parean, eh, prefeta bera, Erik eh, bere mm, kabineteko eh, zuzendaria mm, eh, Teofil de eta bestalde DDPP edo pertsonen gerizarako departamentuko zuzendaritzako zuzendaria eta zuzendari ordean. Ara, beraz, bela... Dupont eta, eta haren mezpede. Bai, belagia zuen entzuteko, iruzugeko alokatze kontratuak eh, aipatu dituzue, pentsatzen dut, ortrako zen itzordua? Bai, hori da, eh. Eh, horren eh? e, bateko itzordua izan da, eta eh, orduan eh, akampareko hori entoratu ginoerarik eh, pausatu ginoen eh, eskaera, eta gaia hori zen, eta guk eh, lehenik... Eh, azaldu izan nahi diogu eh, prefetari eta, eta, eta beste pertsonei, eh, azaldu diegu eh, ezagutu ditugun kasu eh, guziak zen, zen iruzurak eh, ikusten ditugun eta piskategu eraren hori azalpen, azalpen bat egin dugu zehazki eh, ikus dezaten eh, nora joiten den egan zegoen egoera eta ze, duten baita behek bai agentziak eh, legiaren ez egespetatzeko. No, eta bilkura horrek, zer eman du, ikusi dut, irakurri ere interesgarri atseman zuela, zer eman du bilkurak? Bai, e, be, bilkura e, eh, bizikia izan da, gukalde batetik e, hori aurkezpen, egoeraren aurkezpen hori egin dugu, baginituen ere e, galderak e, eta eta proposamenak, eta eta parean, e, bon, ez dugu ez dugu aipatu ditugun uh, eh, neugien uh, eh, berririk emaiten altzen eta galdegina izan zaugu uh, momentuko ez komunizatzea benin goduan, baina uh, bilkura horretan prefetak eta zerbitzuek adierazi dute zinez uh, horien kontrako kontra egiteko nahia eta eta neuri batzu aipatu dituzte gure ustez zinez eraginkokak izanen direnak plantan ezartzen marimadira eta eta orduan guretzat eh, biziki positiboa izan da hori eta mm, eta emaitzak ekarriko ditu ondoko hilabetetan. Ba, Iruzturriko alokatze kontratuak, eh, aipat salatu dituzue, baina eh, kontratu zer da susen salatzen duzuena? Ba, ba dira kasko desberdinak, baina adibidez, bai. adibide, adibide bat biziki usu ikusten dena, da ikasle ez den norbaiti, ikasle kontratu bat egitea, egan baitu, Norma da, edo hiru urteko kontratu bat egitea, alo, e, etxe bizitza gutxa da, edo ir, e, urte bateko alokailu bat etxe bizitza mobilatua barima da. Eta ez da, normalki ez da besterik iten al. Baina bada, salgo espen bat, ikasleentzat adibidez. E, bederatzi edo amagira behiteko kontratu bat egiten alda, eta ikusten dugu, jendea initzi, iten zaiela e, ikasle kontratu bat adibidez, ez dirilarik bat ere ikasle, e, eta hori e, jabeak eta agentziak e, kontratu egiten dutelarik, eta hori da adibidez adibide bat, menan beste... Zer da interesa beste... hor, eh, Sebas Kristi da, eh, udan uh, beste, beste alokatze mota bat proposatzea, zendako behatzi ba, da? da, elburua da, jendea joitea maiatz undarrian edo ekain undarrian, eta gero udan, uh, epe laburreko kontratuak proposatuz, de, de, kontratu uh, etxe turistiko bezala alokatzea udan, eta hor, hain itzat gehiago, ateratzen hori. kariogoan, hori kasu bat ados, beste kasu hori, asistira gaitan? Bai, e, beste, kasu, beste kasu bat adibidez, e, da e, ikusi dugu pertsona bati kontratu bat egitea, baina e, ez dela bere egoitza nagusia izanen, eta beste nun duela egoitza nagusia, eta ordian itintzaio kontratu bat eganez bigarren etxe bizitza bat dela, eta kasu hortan ez da bortxatua urte bateko kontratu bat izaitea, laburago izaiten alda, baina e, hor ere naiz eta agentziak e, behar diren eh, neurri hartu eh, ez ez harrapatu e, balakigu jakinean egiten duela hori eta ez dela bat ere pertsonaren bigarren etxe bai baizik eta etxe nagusia eta eta pertsona hori e, Oloko kontratua izinpeturik, behartua da joitea e, e, gehienetan eka Ados, eta zuek diozuena da, eh, horre ondorio baduela eh, Euskal Herrian, bon, bereziki ipar Euskal Herrian, baina horroak eh, e, etxe bizitzaren problematikan? Bai, ondorio biziki lagia du, zenta hor eunka jende joan behar haien etxe bizitzatik e, usu eka undarian, eta, eta adibidea initz ezagutzen ditugu ere gure inguruan, ikusten dugu sare sozialetan ukan, gure akamparekuk okaikukan zen oiartzuna adibidez erakusten du e, zinez mas, pratika dela. Eta arazoa da, jende horiek eh, gero ez, ez duela orai arte eh, ez zuten zen eta moldatzen ziren, manera batez edo beste lagun batzuen etxean edo bainan gaur egun etxe bizitza gerozta gutiago baita eta ez da gehiago likurik ez akamparekoetan edo beste apartamendoetan eta jende hori joan behar da eta ez du ez du biderik eta usu eh, horregatik dira gure gana heldu. Ez, dira gure gana heldu eganez, eh, nire kontratua etzel negala, heldu dira eganez, ez dut John Berni eta ez dut deus etxe miten. Hmm. Lehen gauza, Sebas Kristi, eh, prefeta eta bere ondoan zirenak, parean zirintuztenak, edanik ados dia zuen egiten duzen konstatazioarekin? Bai, bai, bilkura horrekin hasi zuten, eganez, diagnostika hori praktikatzen zutela, eta ados zirela egiteko badela krisi bat etxebizitza krisi bat eh, etxebizitzen krisi bat eh, eskolegian eta eta ados ziren ere eh, bon, ba, dena dena aurkeztu ditugun praktika horiek ilegalak dira eta eta guk uste dugu aipatu diren neugiekin gure helburua da hemendik bi urterat egora hori eh, sanotzea egan ezagun eta eta praktiko horiek egildi araztea. Nahi du egan, onartzen dutela horiek eskumena badutela hortan eta e, arazori konponduko dutela? be, neurri batzu plantan ezagiko dituzte horren kontra egiteko, eta bai, guretzat eh, horiek eraginkorak izanen dira, eta eta mendik biurterat helburua dugu eh, egoera hori sanotzea eta praktika horiek geldiaraztea bai. Ba, olertu dut ez duzuela egan nahi e, zer, zer atera bide konkretu proposatu duzuen, hori zuen arteko pakto bat izan dela. Baina, adibidez, erraiten alduzuna behar badada, da, zuek egin proposamen, proposamen batzuk agartu dituzte edo bat ere? egin ditugu proposamenak, beran ez dut eh, hor ez niz eh, seta sartzen ez dugu... Baina, zu, zuek egin proposamenak eh, kondutan hartzen dituzte edo beste atera mota bat zu proposatzen dituzte? Bai, bietarik, eh, kondutan bietarik. hartzen dituzte guk egin proposamen batzu eta landu dituzte gauza bat zu aldetik ere. Eta EP bat eman duzue bi urteko hori da? Guke, guke ikusi ikusiz zer, zer neuri e, propuso, az, emanen diren plantan, erreiten dugu, elburutzat dugula, e, bi urteren buruan, e, egoera, egoera hori e, geldiaraztea. Ez, ez da horiek eman duten EPE bat, ez zuek e, emaiten duzuen? Hori da, gure gure helburua da. Bai, zertan gelditu? Zenta guk ere segituko dugu lanean e, e, horien geldiarazteko eta saratzeko. Hori zen ere ondoko galdera, egan nahi du e, ez duz, ez duzuela kanpatuko e, behiz prefeturaren aintzinean, joan den maiatzaren emezortzien egin duzuen bezala? Ba, normalki ez da, da berrezkoa izanen, zenta hor e, behar diren neurriak ezagiko dira plantan, aldiz guk segituko dugu gure lana, e, jendea lagunduz eta eh, kasuak e, eh, baran-banan tratatuz e, jabeen eta agentzien kontra joiteko elegia zutelarik dutelarik errespetatzen. Hmm, zertan Zer, zizte ziste bukaeran berriz ikusteko edo? Ez, momentuko ez da beste itzordurik finkatu. Hortan mukatu da, pentsatzen dut, zuek denak bezala, Santo Tomas ikuseta Bai, bai, bai, bai, Hoai, biziki satisfoz atera gira bilkuratik, benan biztan dena, eh, ondoko e, eh, azte eta irabetetan, e, eh, orai beharko dira neugri horiek plantan Eta hori nola kontrolatzen alduzu ezuek ea prefekturak zerbait egiten duen? Ha, ah, e, e, e, momentu etoriko delarik dena den komunikazio bat izanen da, eta, eta neurri horiek publikoki ikusiko dira, denek, denek, denako aktionalko gira gauzak mugitzen dira. Bon. Sebas Kristi, minezker gurekin izan niko izuntan, eta ondoko egunak arte. Minezker.